lehen gauza da hastezken goitza autua izan da kasik denetan. behar ba, hori uh, entzuten dugu, aurrak uh, eh, agituak eh, agertzen dira hastearen bukaeran. Boiz goiz uh, dekitzeko eta abar, ez da niunetan autua izan uh, larun bat goizian klasea egitea. Eh? zen, hori legean, eta bon, behar ba, aurren ritmoa espetatzeko, behar ba, obelitaike pausa bat egin uh, erdian, hastezkinan, adibidez, eta uh, eh, kasa egin uh, lagun bat goizian. Baina, bon, gero, badira beste gauzak uh, kontutan hartzeko, uh, familien antolakuntza eta abar, beraz, uh, agertzen da, uh, piskat uh, eskola elebidunetan, kasik eh, denetan, eh, eskola batzuetan endaian entzun dut eta ez dakit nun, ben, bon, erran ezagun kasik denetan, aldatu dute sistema eta egiten dute egun uh, Beraz, egun oso bat frantzesez, egun oso bat eskolaraz edo alderantziz. Leheno zen eh, egun erdi bat uh, Sistema hori, pixkat, uh, obekio agertzen da, beraz badute uh, eh, erakasle eh, bakotsak badu egun oso bat bere uh, eh, aktibitateak egiteko